Naredno pitanje koje je pristiglo do ovog momenta glasi Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wa Da li je moguće da neko napravi sihr na cijelu kuću, da njeni ukućani nemaju napretka, iako svi ispunjavaju vjerske propise? I kako se to liječi? Allah vas nagradi. Amin ve iako. Allah subhanahu wa ta'ala svakoj bolesti ostavio lijek. Ono što je činjenica i što se događa jeste da neprijatelji šeitani od ljudi od džina napadaju vjernike i pokušavaju im poremetiti život i unijeći, znači zabrinuti ih da budu na, na putu ka sretnom i zadovoljnom životu. Kroz pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i slušanje Kur'ana u našem kućnom ambijentu i stalnom ibaditu i borbi protiv toga Allah subhanahu wa ta'ala naše dove neće odbiti i Allah će nas nadječati na tim svijetom. Ali moramo biti ustrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i na Allaha se osloniti i ne vjerovati da nam nekom ima Allah subhanahu wa ta'ala more pomoći i odmoći i da je Allah u stanju da prometi sve spletke šeitanske.